U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ne pravdam sebe. Ta duša je sklona zlu. Osim one koju se gospodar moj smiluje, gospodar moj zaista prašta i samilostan je. I vlada reče, dovedite mi ga, uzet ću ga u svoju svitu. I pošto porazgovara s njim, reče mu, ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. Postavi me reče, da vodim brigu o stovarištima u zemlji. Ja sam zaista čuvaran i znan. I tako mi Jusufu dado smo vlast u zemlji. Boravio je onde gdje je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine a nagrada na onom svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju. I dođoše braća Jusufova i uđoše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. I kad ih namiri hranom potrebnom reče, dovedite mi svoga brata po ocu, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam? Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi. Pobrinut ćemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti, rekoše oni. A Jusuf reče momcima svojim, stavite njihove stvari u tovare njihove. Oni će ih, kad se vrate svojima, prepoznati i opet će se vratiti. I pošto se vratiše ocu svome, rekoše, o oče naš, više nam neće hranu davati, zato pošalje s nama brata našeg, da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati. Zar da vam ga povjerim, kao što sam prije povjerio brata njegova, reče on, ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. A kad otvoriše tovare svoje i nađoše da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše, o oče naš, šta možemo više poželjeti, evo, vraćene su nam stvari naše i hranom ćemo čeljad našu namiriti i brata našeg ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti, to je neznatan tovar. Ja ga s vama neću poslati, reče. Dok mi se tvrdo Allahom ne zakunete, da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakleše, on reče, Allah je jamac za ono što smo utanačili. O sinovi moji, reče onda, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Moć pripada jedino njemu, ja se u njega uzdam i neka se samo u njega uzdaju oni koji se uzdaju. I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu upošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova koju je izvršio, a on je u istinu veliki znalac bio, zato što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. I kada iziđoše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče, ja sam doista brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati, o karavano, vi ste doista kradljivci. Oni im pristupiše i upitaše, šta tu tražite? tražimo vladarevu čašu, odgovoriše. Ko je donese, dobit će kamilin tovar hrane, ja za to jamčim. Allah nam, rekoše oni, vi znate da mi nismo došli da činimo nered na zemlji i mi nismo kradljivci. A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu, upiteše. Kazna je onome u čijem se tovaru nađe sam on, odgovoriše. Eto tako mi kažnjavamo kradljivce. I on poče s vrećama njihovim, prije vreća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. Mi pouči smo Jusufa da tako varku izvede. On, povladare u zakonu, nije mogao da uzme kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. Ako je on ukrao, rekoše oni, pa i prije je brat njegov ukrao. i Jusuf im ne reče ništa. Vi ste u gorem položaju, pomisli u sebi. Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite. O upravniće, rekoše oni, on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Mi vidimo da si dobar čovjek. Sačuvaj Bože, reče da uzmemo nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli. Tada bismo zaista bili nepravedni. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. Zar ne znate, reče najstariji među njima, da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli, ili dok Allah u moju korist ne presudi, a on je sudija najbolji. Vratite se ocu svome pa recite, o oče naš, sin tvoj je ukrao. Mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu. Nije tako, reče Jakub. U dušama vašim je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti u istinu. On sve zna i mudar je. I okrenu se od njih i reče, O Jusufe, tugo moja, a oči su mu bile pobjeljale od jada. Bio je vrlo potišten. Allaha nam, rekoše oni, ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti. Ja tugu svoju, i jad svoj pred Allahom iznosim. A od Allaha znam ono što vi ne znate. Reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova. I ne gubite nadu u milost Allahovu. Samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. I kad oni izidoše pred Jusufa, rekoše, O upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli na milostinju. Jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju. A znate li, upita on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili, a da ti nisi uistinu Jusuf, povikaše one, da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio pa, Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. Allaha nam, rekoše oni, Allah te je nad nama uzvisio, mi smo zaista zgriješili ja vas sada neću koriti. Reče, Allah će vam oprostiti, od milostivi, on je najmilostiviji. Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite. On će progledati i svu svoju mi dovedite. I kada karavana napusti misir, otac njihov reče, ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio. Allaha nam, rekoše oni, ti i sada kao i prije griješiš. A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovu i on progleda. Zar vam ne reko? Reče, da ja znam od Allaha ono što vi ne znate. O, oče naš, rekoše oni, zamoli da nam se grijesi oproste, mi smo zaista zgriješili. Zamolit ću gospodara svoga da vam oprosti, je on, jer on prašta i on je milostiv. I kad iziđeše pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i reče, no stanite se u misiru, svakog straha, ako Bog da, oslobođeni. I on roditelje svoje postavi na prijestol i oni mu se svi pokloniše, pa on reče, o oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo. Nakon što je šeitan između mene i braće moje bio razdor posjeo. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome on hoće. I on zaista sve zna i mudar je. Gospodaru moj, ti si mi dao dio vlasti, i naučio me tumačenju nekih snova. O stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu. Daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. Eto to su neke nepoznate vijesti koje mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlučili i kada su onako lukavi bili. A većina ljudi makoliko ti želio, neće biti vjernici. Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur'an, on je samo opomena svim svjetovima. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću, većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge njemu smatra ravnim. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna neće stići,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 Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih? A onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha bojali. Zar se nećete opametiti? I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im došla. Mi bismo spasili one koji smo mi htjeli, a kazna naša ne bi mi išla narod nevjernički. Ukazivanjima onima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve. I put je i milost naroda koji vjeruje. Grom u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif Lam, Mim, Ra. Ovo su ajeti knjige, a ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje. Allah je nebesa, vidite i, bez tubova podigao, a potom se iznad arša uzdigao i sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio. I od svakog ploda po par, muško i žensko, dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče, i bašća ima lozom zasađeni i njiva i palmi sa više izdanaka i samo sjednim Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pamet imaju. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove, zar ćemo zaista kad zemlja postanemo biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju gospodara svoga, na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprko zulumu njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ, a svaki narod ima onoga koga je na pravi put upućivao. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko šire, u njega sve ima mjeru. On zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je veličanstveni i uzvišeni. Za njeg je jedna od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. U svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega. Po Allahovu naređenju nad njim bde. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti, osim njega nemamo zaštitnika. On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate i on stvara teške oblake i grmljavina veliča i hvali njega, a i meleki, i strahopoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće i opet oni raspravljaju o Allahu, a on sve može. Samo se njemu može moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži, molitva nevjernika je stvar izgubljena. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove ujutro i u sumrak. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? I odgovori, Allah, reci, pa zašto se onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi? Ili zar su isto tmine i svjetlo? Ili zar oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično? Reci, Allah je stvoritelj svega i On je jedini i svemoćni. On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima smjerom i bujica nosi otpadke koji plivaju po površini, i ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah objašnjava primjere. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša a onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa. Prebivalište njihovo biće će džehennem, a grozna je on postelja. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavlja od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, a pouku samo razumom obdareni primaju? Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje. I gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše. I oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga i koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju i koji dobrim zlo uzračaju njih čeka najljepše prebivalište. Edenski vrtovi, u koje će ući oni roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov. Oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na svraka vrata. Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje i čine nered na zemlji, njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište. Kome hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovom svijetu, a život na ovom svijetu prema onom svijetu samo je prolazno uživanje. Nevjernici govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Reci, Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća, one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju, a srca se doista, kad se Allah pomene, smiruju. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne vjeruju. Reci, On je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vjernici da bi Allah kad bi samo htio. Sve ljude na pravi put uputio. A nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati zbog onoga što radi. Sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni, Allah će sigurno održati obećanje. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja. Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim, reci, opišite ih. Zar vi hoćete da njega učite, kao da on ne zna šta ima na zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali a onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put puti. Oni će se u životu na ovom svijetu mučiti, ali će patnja na onom svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. Ovakav je džennet obećan onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od objavi. Reci, meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram, njemu ja pozivam i njemu se vraćam i mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povlađivao željama njihovim, nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha. I prije tebe smo poslanike slali, i žene i porodi im davali. I nijedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svemu je rok određen. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je htio. U njega je glavna knjiga. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a naše da tražimo polaganje računa. Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo, umanjujući oj pogranične oblasti? Allah sudi. Niko ne može presudu njegovu pobiti i on brzo račun svidi. Spletke su pleli i oni prije njih. Samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište. Oni koji ne vjeruju govore, ti nisi poslanik. Reci, meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah i onaj koji zna što je knjiga. Ibrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga. Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, a od užasne patnje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 i mi veoma sumnjamo ono što nas pozivate. Poslanici njihovi su govorili, zar se može sumnjati u Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određenog ostavio. Oni su odgovorili, vi ste ljudi kao i mi, hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali, pa dajte nam jasan dokaz. Mi jesmo ljudi kao i vi, govorili su im poslanici njihovi, ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima On hoće. Mi vam ne možemo donijeti dokaz bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju. Zašto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putavima kojim idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas bude stavljali, a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju. Nevjernici su govorili poslanicima svojim, ili ćete vjere naše biti, ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati. A poslanicima je gospodar njihov objavljivao, mi ćemo nevjernike sigurno uništiti i poslije njih vas na zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganje računa predamnom bojati i koji će od prijetnje moje strahovati. I poslanici su pomoć tražili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 neće moći da očekuju nikakvu nagradu za djela koja su učinili. To će teška propast biti. Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. To Allahu nije teško. I izići će svi pred Allaha, pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim. Mi smo bili vaše pristalice, Možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati? Da je nas Allah uputio, odgovorit će oni. I mi bismo bili vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je. Spasa nam više neće biti. I kada bude sve riješeno, šeitan će reći Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam vam svoje obećanje iznevjerio, ali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 voljom gospodara njihova, u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i u njima će vječno boraviti. U njima će se riječju mir pozdravljati. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvote s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječi učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti Allah radi što hoće. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili? i narod svoj u kuću propasti doveli, u džehennem u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište. I izmislili Allahu ortake, da bi zavodili s puta njegova reci, naslađujte se, završit ćete sigurno u vatri. Reci vjernicima, robovima mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što i mi darujemo prije nego što nastupi dan u kome neće biti ni trgovanja, ni prijateljstva. Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite i daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom njegovom i daje vam da se rijekama koristite i daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću i daje vam da se koristite noći i danom i daje vam od svega onoga što od njega ištijete i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je u istinu nepravedan i nezahvalan. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjednim i sačuvaj i mene i sinove moje da se klanjamo kumirima oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Gospodaru naš, ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu. Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu uslišava molbe. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu, Gospodaru naš, ti usliši molbu moju. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun, a ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što radi nevjernici, on im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći Uzdignuti glava ne se gledati, a srca će im prazna biti. Ti opominji ljude danom kada će im kazna doći, kad će oni koji su se ogriješili prema sebi govoriti, gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu Tvome i slijedit ćemo poslanike. A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet i nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili i oni lukavstva svoja pletu. Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje svoje poslanicima svojim. Allah je u istinu silan i strog. Na dan kad zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnog. Toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati. Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog i da razumom obdareni prime pouku. Istinu je rekao uzvišeni Allah.